Bab 16. Kacrita ana wong Farisi lan wong Saduki padha sowan ing ngarsane Gusti Yesus arep nyoba marang panjenengane. Wong-wong mau padha nyuwun supaya Gusti Yesus kersa damel mujizat kanggo mbuktekake yen panjenengane kuwi utusane Gusti Allah. Gusti Yesus ngandika, "Yen sore langite katon abang sumilak, kue kondo iki bakal terang." Dineyan yen esuk langite katon abang lan mendung kowe kondo mengko bakal udan kowe padha bisa ngramal tekane udan lan terang serono ndeleng tondo-tondo sing ana ing langit nanging tondo tandaning jaman kowe padha ora ngerti kowe wong ala lan wong duraka arep nyuwun pertondo ora bakal kaparingan kejaba pertandane nabi Yunus Sawise ngandika mengkono, Gusti Yesus banjur nilar wong-wong mau. Nalika para murite Gusti Yesus tekan ing sabrangi telaga, lagi padha kelingan yen ora nggawa roti. Gusti Yesus ngandika, "Padha diawas bab ragine wong Farisi lan wong Saduki." Bareng krungu pangandikane Gusti Yesus mau, para murid padha rasanan. Panjenengane ngandika mengkono kuwi, mestine mergo kita padha ora nggawa roti. Gusti Yesus pirsa apa sing padha dirembuk. Mulane banjur ngandika, "Yogene kuwe padha rerasanan bab enggonmu ora nggawa roti? Kuwe wong sing cupet ing pengandel. Apa kuwe padha ora kelingan? Roti limo sing tak cuwil-cuwil?" -cuil? kanggo menehi mangan wong limang ewu kae pirang wakul sisane sing kok klumpukake lan roti pitung iji sing kanggo wong patang ewu kae opo kue ya wis lali pirang rinjing sisane sing kok klumpukake ya gene kowe kok orang reti yen sing dak karpake dudu roti kuwi mulane padha diawas bab ragine wong farisi lan wong saduki Wekasane para murite Gusti Yesus padha ngerti apa sing dikersakake. Gusti Yesus dawuh supaya padha waspada. Dudu ragi sing dienggo gawe roti, nanging supaya padha waspada bab piwulange para wong Farisi lan wong Saduki. Gusti Yesus tindak menyang wilayah sacedhake kutha Kaisaria Filipi. Ing kono panjenengane ndangu marang para murite. Miturut kandhane wong, putraning manungsa kuwi sapa? Para murid padha mangsuli. Wonten ingkang mestani panjenengan menika Nabi Yohanes Pembaptis. Wonten ingkang mestani Nabi Elia. Wonten malih ingkang mestani Nabi Yeremia utawi salah satunggaling nabi. Gusti Yesus banjur ndang. Layan miturut kue dhewe aku iki sapa? Simon Petrus mangsuli. Panjenengan menika Sang Kristus, putranipun Allah ingkang gesang. Bekjo kue Simon bin Yunus, pangandikane Gusti Yesus. Awit dudu manungsa sing medarake marang kue, bab nanging ramaku sing ana ing swarga. Mulane kue dak kandani. Kue kuwi Petrus, tembung Petrus tegese watu karang. Lan ana ing watu karang iki aku bakal ngedekake pasamuanku. Sing ora bakal bisa ditelukake senajan dening pati pisan. Kue bakal dak pasrahi kuncining peperintahane Allah. Opo sing kok taleni ana ing bumi kene bakal ditaleni uga ana ing swarga. lan apa sing kok uculi ana ing bumi kene kuwi uga diuculi ana ing swarga sawise kuwi Gusti Yesus panjur dawuh marang para murite supaya aja kandha-kandha marang sapa wae yen panjenengane kuwi Sang Kristus Wiwit nalika kuwi Gusti Yesus ake marang para murite mengkene. Aku kudu lunga menyang kutha Yerusalem lan bakal dianiaya dening para penggede, para pengareping imam lan para ahli Taurat. Aku bakal dipateni nanging ing telung dinane bakal katangekake. Petrus nuling geret Gusti Yesus nyisih lan matur marang Gusti Yesus, "Ature Gusti Allah nebihno panjenengan" saking perkawis menika. Panjenengan boten pisan-pisan badhe ketaman ingkang kados mekaten menika. Nanging Gusti Yesus balik sarta ngandika marang Petrus, "Sumingkira iblis. Kuwe ngalang-alangi aku. Pikiranmu kuwi pikirane manungsa, dudu apa sing dikersakake dening Gusti Allah?" Sawise kuwi Gusti Yesus banjur ngandika marang para murid-e, "Menawa ana wong arep nderek aku, kuwi kudu nyingkur awake dhewe banjur ngangkat salibe lan ngetutake aku awit wong sing ngudi nyelametake uripe kuwi bakal kelangan uripe nanging wong sing kelangan uripe ing donya kene mergo saka engkone ndarek aku kuwi bakal ngalami urip sing sejati lan langgeng opo gunane yen wong ndarbeni barang sadonya kabeh Nanging kelangan uripe sing sejati mesti ora ana gunane. Urip kuwi ora kena dilerokake karo barang apa wae. Putrane manungsa ora suwe meneh bakal rawuh ngagem kamulyane Kang Rama. Kaderekake dening para malaikat. Ing kono panjenengane bakal nganjar saben wong miturut penggawene dhewe-dhewe. Titenono panunggalanmu iki ana sing ora bakal mati yen durung ndeleng putrane manungsa rawuh jumeneng raja